Rekao je uzvišeni, o ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ašrafi al-anbija i al-mursalin, Muhammed ibn Abdillah il-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, da snimam kathira. Danas ćemo govoriti o jednoj od negativnih pojava i među dajama i braćom koja se prihvatila vjere, i imaju negativan odijek na samu davu. Čudo, draga braća, da se dunjalučari jagme za vlast i prevlast i uticaj. Nije čudo da zbog toga troše i medke i mobilišu koga god mogu za taj svoj interes i da zbog toga su postavljeni i izmišljeni čitavi zakoni i procesi izborni i tako dalje. To je danas u savremenom svijetu, dakle to previranje i otimačina za vlast otvorena bez imalo stida i srama i uopšte se to ne smatra dakle bolešću i nedostatkom čak šta više je brži i zna bolje lagati, bolje se predstaviti takvom ljudi daju povjerenje. To nije karakteristično samo dakle za današnicu i za kafirski svijet. To je stanje vladalo dugo vremena i u islamskom svijetu i bilo sebebom da čitave islamske države propadnu. U ostalom, to je i omogućilo kafirima da na kraju ukinu hilafet, kao instituciju koja je objedinjavala čitav ummet i okupljala sve muslimane oko jedne stvari. Imamo primjer emevijskih halifa kako su ostavljali svoj hilafet svojim sinovima u nasljedstvu i kako su se braće između sebe krvila i naticala ko će naslijediti. Imamo primjer abasijskih halifa, imamo primjer emevijskih halifa u Španiji čak da je jedan od braće kad bi naslijedio vlast od oca pobio svu ostalu svoju braću da ne bi imao jel, konkurenciju nije čudo dakle da, da se dunjalčari toliko zalažu i bore za prestiž na dunjalku čudo je da se ta bolest uvukla i u davu i u davu i one koji se žele baviti davom i bore se na Allahovom putu i na širenju ove vjere da je i njih obuhvatila ta bolest i da se ni oni nisu, nisu bili imuni na to i da je puno onih puno među njima onih koji su oboljeli od ovakve stvari možda ne osjećamo mi toliko ovdje potrebu zatim ali neće nam štetiti da se upoznamo sa ovim negativnim stvarima, da ih se u najmanju ruku čuva. Da ih se u najmanju ruku čuvamo. Prvo, što se mora napomenuti da je pohlepa za vlašću i za prestižom, za prestižom i ugledom među ljudima uništava vjeru insana, ruši vjeru mu'mina. Ta njegova pohlepa za prestižom ruši njegovu vjeru. I to iz više aspekata možemo sagledati. Prvo, da je poslanik sallahu alihi wasallam upozoravo na ovu pohlepu za vođstvo pohlepa za prestižom i vođstvom upozoravao na nju i govorio kako ona negativno utiče na iman i kako ruši vjeru. Znači šta? Oni koji žele uluv visoko mjesto na zemlji i zbog toga pravi fesad, nije njima taj ahiret. Za nje nije ahiret pripremljen. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je ahiret pripremio za one koji ne žele. Znači da oni koji žele gube sve na ahiretu. Makar to, dakle, bilo i na ovakav način, putem borbe za vlast, trošenjem imetka i tako dalje, na putu sticanja tog ugleda i prestiža. Ovo je loša stvar i pogubna za vjeru, jer čovjek gubi svoj nesib i svoj bilo šta za ahiret, svojom borbom za prestiž na Dunjalku. Međutim, gore od toga, ovo je jedan način, gore od toga je da se uspon i ugled i prestiž među ljudima na Dunjalku čini i za sredstvo za, ta, za taj postupak uzme vjera i da se čini preko vjere i davi. To je još gori. To je još ružniji i odvratnije. I nema ništa odvratnije od toga. Da se uzme vjera, vjera, kao sredstvo da čovjek postigne prestiž i da se uzdigne među ljudima. I preuzme vodstvo među ljudima. Da mu vjera bude sredstvo. Na koji način? Bilo isticanjem svoje pobožnosti pokazivanjem svog takvaluka i tako dalje bilo isticanjem u nekakvim poduhvatima koji se tiču dave radi s ciljem tog prestiža i zauzimanja visokog mjesta među ljudima. Osim ove dvije stvari, znači da je poslanik sallahu alaihi wa sallam rekao da, da ta pohlepa uništava iman, i da je znači ako žel, čovjek ima tu bolest može je postiti samo na dva načina može je ostvariti tu polepu za prestiža može je ostvariti na dva načina osim toga treća stvar kroz koju se ogleda pogubnost te pohlepe za prestižom, voćstvom, emirstvom, rukovodstvom i tako dalje, su i hadisi koji u kojima poslanik sallahu alaihi wasallam zabranjuje da se traži da se traži neko rukovodeće mjesto da se traži emirstvo da se traži vodeće mjesto to je poslanik sallahu alaihi wasallam zabranio u više hadisa kaže u jednom hadisu poslanik sallahu alaihi wasallam obraćajući se Abdurrahmanu ibn Samura kaže la tes elil imara nemoj tražiti vodstvo znači nemoj tražiti da budeš vođa presjednik što bi mi rekli nemoj tražiti da budeš vođa fa inneke in u'tite ha an meselatin vukilte ileje kaže ako budeš dobio tu vlast nemojte tražiti vlast kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, nemojte tražiti vlast. Ako dobiješ vlast zato što si je tražio, bit ćeš oslonjen na nju. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala će ti i da se osloneš na tu vlast. Dobit ćeš i bit ćeš oslonjen na nju. Wa in u'ti u'titaha an gajri mes'alentin u'inte alaiha. A ako dobiješ vlast bez da je tražiš i da se boriš za nju, onda ćeš biti pomognut i podržan u njoj. Allah subhanahu wa ta'ala će te podržati u tom slučaju. I da će ti da uspiješ u tom. Ako dobiješ vlast bez da je tražiš i priželjkuješ. Ali ako je budeš priželjkivo, onda ćeš biti i ostavljen na nju oslonjen. U drugom hadisu kaže poslanik sallahu alaihi wasallam innekom se tahrisuna ala imara vi zaista težite za vlašću o se tekunu nadametun jaumel qiyam a ona će bit kajanje na sudnjem danu vlast će bit kajanje na sudnjem danu fa ni'mal murdi'a wa bi'sat al-fatima kaže divna li je dojlja, a ružna li je i odvratna li je ona koja je odbila. Šta hoće da kaže poslanik sallahu alaihi wasallam? Innekum se tahrasuna ala l'imara, u se tekunu nedameten jaum al qiyama. Vi težite za vlašću, ona će biti kajanja na sudnjem danu. Dobra je dok doji, znači dobro ti je dok si na vlasti na Dunjaluku. Jel tako? Fa ni'mal murdi'a. Dobra je dok doji, dok si na vlasti, dok lijepo ti. Wa bi'satil Fatima. A ružna li je kad odbije od odci se, jel? Ružno li je kad preseliš na ahiret kad nestane te vlasti? Onda bude kajanje. Onda bude kajanje. Znači, na Dunjaluku, divno li je na Dunjaluku na toj vlasti, a teško na Ahiretu onome koji je bio koji je bio na toj vlasti. U jednom od hadisa kaže poslanik sallahu alihi wasallam dvojici ashaba koji su došli i traže od poslanika sallahu alihi wasallam da ih postavi za emire, da im da vlast nad njihovim narodom, kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, inna lanu nuvalli hada man sa'alahu, wala man haras alaihi. Mi ne dajemo vlast onome koji je traži, niti ko teži, ko čezne za nju. Mi ne dajemo vlast onome koji je traži, niti onome ko čezne za nju. Zbog čega se ne daje vlast onome ko čezne za njom i ko ima pohlepu i težnju za njom? Zato što je sama čežnja i pohlepa za vlašću ukazuje na određene nedostatke. I ukazuje, sama ta pohlepa ukazuje na određene nedostatke i bolesti. Prvo, onaj ko teži za vlašću i ima tu pohlepu i težnju kod sebe i bori se za vlast, on je od onih koji šta traže uluv fil art. Traže visoko mjesto na zemlji. A rekli smo šta je za njih. Nema im ništa na, na ahiretu. To je jedno. Drugo, kroz to da čovjek teži za vlašću i teži za prestižom, se otkriva jedna druga stvar. Da se on, da takav čovjek se previše oslanja šta? Na sebe. Zatim, da je zadivljen sobom. Dok se smatra dok se smatra spremnim da bude na vlast, jel, da bude ispred ljudi. Znači da je zadivljen sobom. A zadivljeno sobom je jedna od opakih bolesti, jel tako? Zatim, ili je, znači, misli da, da ima određene sposobnosti, da je sposobniji od ostalih ljudi. Što je isto tako dio zadivljenosti i općinjenosti samim sobom. I što je najgore, taj koji se bori za vlast, misleći da će on kad dođe na vlast nešto uraditi, taj zaboravlja da se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. I zaboravlja da je oslanac na Allaha, nego se oslanja na vlastite, na vlastite sposobnosti i kvalitete. Znači, to su određene bolesti koje su automatski prisutne kod onoga ko želi, ko želi vlast i prestiž. Kaže Šeddad ibn Eus radijallahu anhu obraća se svojim ashabima pa kaže Ja beqaja al Arab Ja beqaja al Arab Inna ahvafu ahvafu ma ahvafu alaikum Ar-rija'u u šehvetu O ostaci Arapa najviše zašto se bojim za vas najviše se bojim za vas rija'a pretvaranja i skrivene strasti i skrivene strasti pošto su oni znali šta je rija nisu pitali za to nego su ga pitali a šta ti je skrivena strast a šta ti je skrivena strast kaže hubbu rija'a ljubav za vođstvo. Ljubav za vođstvo. Šeddad ibn Eus naziva pohlepu za vlašću skrivenom strašću. Da je to strast, šehva. Pohlepa. Skrivena strast, ljubav za prestižom i vođstvom. Ljubav za imetkom je velika i ogromna. Ali je ljubav za za vlašću još teža i opasnija i kobnija, jer vidimo da ljudi u svakodnevnom životu ogromne i metke troše da bi stigli na vlast. Znači da je težnja i njihova šehva, strast vlasti teža i jača nad nadvlađuje kod njih od njihove strasti i šehve i težnje za imetkom i posjedovanjem. Mi imamo određene pokazatelje preko kojih možemo prepoznati da se kod nekog nalazi ova pohlepa. Da želi vlast i prezdiš. I možemo prepoznati da preko ovih pokazatelja da li to postoji kod nas. Da li smo sami zaraženi tom opakom bolešću da bi se, da bi se mogli liječiti. Da bi odma tu sami u sebi mogli suzbijati. Koji su tu pokazatelji? Prvo, zadivljenost samim sobom. Zadivljenost samim sobom. Kroz želju da se čovjek sam puno ističe i fali, hvali se nečim kod sebe svojim sposobnostima ili nečemu što mu je Allah subhanahu wa ta'ala ili nečim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala od blagodati dao. Ili da priželjkuje da ga drugih pohvale stalno priželjkuje da ga drugi pohvale istaknu među ljudima da ga spomenu i tako dalje to je prvi pokazatelj da takav želi vlast drugi pokazatelj ovo da, da pohvale na bilo koji način od toga da, da, da mu je jako stalo da mu ljudi se obraćaju sa nekakvim predznacima doktor, profesor ne znam, šejih, ovo, ono. Znači, to su sitni detalji kroz koje se sve to otkriva. Kroz koje se sve to otkriva. Druga stvar, da stalno ističe nedostatke i sramote drugih. Da stalno ističe nedostatke i sramote drugih. Pogotovo onih koji su na njegovom nivou njegovog nivoa. Ljudi, znači njegovog uzrasta, njegovih godina, njegovog i tako dalje. Znači, pogotovo, stalno ističe sramote drugih. Stalno traži njima nedostatke, govori o tome, ističe to i tako dalje. To je isto pokazatelj da takav želi vlast. Zatim, da ne želi i teško mu pada da čuje da se neko drugi bude pohvaljen pred njim. Kad čuje da ljudi nekog drugog hvale njem to teško pada. Njega nisu spomenuli. Njemu teško padne. To je isto pokazatelj da želi vlast. Zatim nastojanje da uvijek obnaša dužnosti ili poslove koji su sami poseb obezbjeđuju isticanje među ljudima i obezbjeđuju na neki način da, da, da je čovjek uvijek pred ljudima istaknut da svi obraćaju pažnju na njeg i gledaju u njeg kao što je da bude imam da bude imam da drži hutbe svi gledaju u njeg on se popni na mimber da drži hutbe, znači stalno teži i sve daje od sebe da tako mjesto dobi. Da bude imam, da drži hutbe, da bude negdje profesor i tako dalje. Znači da oponaša dužnosti koje su same poseb takve da same posebe obezbjeđuju na neki način visoko mjesto među ljudima i na neki način obezbjeđuju mu da on istakne se među ljudima. Jer se hatib uvijek može istaći među ljudima i postići više kod ljudi od onoga ko, ko nije hatib i ko ne izlazi na mimber. Zatim, od pokazatelja da čovjek ima tu želju za vlašću, je i to da ne učestvuje ozbiljno u nekakvim akcijama, po zahvatima i tako dalje koja braća organizuju u davi, on ne učestvuje ozbiljno u tome, ne daje sve od sebe. I omalovažava bilo kakav poduhvat koji neko drugi poduzme. Neko drugi nešto predloži, hajmo uraditi to i to, on to odmah omalovažava. Znači, dobro je samo ono što ja predložim. Ste razumeli? Znači ne podržava nikakve akcije osim onih koje je sam pokrenuo i predloži. Zatim stalno osporavanje i kritikovanje. Sa razlogom, sa pravom ili bez prava. Sasvim sve je. Ali stalno kritikuje. Stalno kritikuje kad sluša nekoga da govori ako je brat rekao stotinu dobrih i jednu pogrešnu on je zapamtio samo onu pogrešnu i samo o njoj priča i kritikuje i tako dalje znači samo kritikuje zatim čvrsto držanje svoga mišljenja da ne može da promijeni mišljenje. Jednostavno nesposoban da promijeni mišljenje. Kad je zauzeo jedan stav, ne odustaje od njega. Ne odustaje od njega. Bez obzira koliko drugi imali jake dokaze i mogli ga razuvjeriti u tome, ali on ne odustaje. To je isto jedan od pokazatelja da je takav zaražen i ima kod sebe tu pritajenu i skrivenu želju za prestižom, prestižom i vlašću. U nekim situacijama i u nekakvim drugim u nekoj drugoj atmosferi od pokazatelja može biti i to da čovjek stalno obilazi vladare da čuva njihov hatar i tako dalje. I to je teška fitna. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam men eta ebu abe sultani iftaten ko dolazi na vrata vladara bit će iskušana fitnu će veliku bit će na veliku fitnu stavljen zatim od pokazatelja želje za vlašću i za prestižom je i to da žuri da daje fetve olako daje fetve žuri sa tim. Tako dalje, zadovoljan je da ga i prijamo da ga ljudi pitaju, a da on odgovara ugodno mu je kad je u takvoj situaciji to je od pokazatelja te bolesti da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga kaže Abdurrahman ibn Abi Leila dočekao sam 120 ashaba Ridvanullahi alaihi on je on tabiina doživio sam 120 ashaba Allahovog poslanika sallahu alaihi wa fema kana minhum muhaddithun illa wadda anna ehahu kefahu l'hadith i niko od njih nije bio prinuđen da govori a da nije priželjkivo da neko drugi od njegove braće ashaba ga zamijeni pa da on ne mora govoriti. Vala muftin illa wadda enne ehahu kefahul fitja. Niti je među njima bio i jedan muftija koji je davo fetve, a da nije priželjkivo da neko drugi da fetvu, da njega zaobiđe. Da njega zaobiđe. Svi su priželjkivali da neko drugi to preuzme na sve. Da neko drugi progovori, da neko drugi kaže. Da neko drugi kaže. Međutim, kod nas je čak otvoreno i jasno da mi svi kad bi sad došao neki pitac ovdje i pitu jel, koliko bi se nas pojagmilo da da mu odgovori nije li to od te od te skrivene skrivene želje za isticanjem i za vlašću šta je u stvari pogrešno kod insana pa, pa obolio od ove bolesti pogrešan je prije svega nijet nijet pogrešan je nijet. Nema ihlasa. Nema iskrenosti. Gubi se, znači, izvida radi čega on treba da radi i djeluje. Znači, ovo dunjalički taj prestiž i ugled ga ponese i privuče. I on zaboravi na iskrenost prema Allah subhanahu wa ta'ala iskren nijet. Zatim od problema koji nastaju, znači izgubi se nijet pokvari se nijet kroz to. I drugo, pokvari se cilj, izgubi se skroz onaj konačan cilj. Konačan cilj svakog čovjeka je da ostvari ibadet Allah subhanahu wa ta'ala i da ostvari apsolutnu pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj ko oboli od ovoga, on zaboravi na taj cilj da je to svrha njegovog postojanja, on zaboravi, on ima hiljadu drugih planova i ciljeva, tako da zaboravi ono zbog čega, zbog čega je stvoren. A poslanik sallahu alaihi ve sellem kaže ihris alamanjem feuke teži za onim što će ti koristiti. Onaj ko bude težio za vlašću, pogotovo preko vjere, Biće iskušan, morat će čuvat hatore ljudi, morat će nastojati da ih često fali da zadobije njihovu da tako kažemo ljubav na bilo koji način bit će iskušan time da ugađa svojim fetvama da ne gleda više istinu da ne gleda više istinu nego da ugađa da gleda šta će pasati onome ko sluša pa da tako da tako govori, bez obzira je li to istina ili nije. Zatim, sve će ga to na kraju navesti na slijeđenje strasti i ugađanje samom sebi, zavisno od svog položaja koji postigne, ako postigne vlast, bit će zulomčar, jer je neće biti, Allah subhanahu wa ta'ala ga u tome neće podržati, ako bude kadija, isto neće suditi pravedno i tako dalje onaj ko na ovaj način postigne vlast kakve na kakve probleme nailazi kakav je problem i kakvi problemi kod njega nastaju ako postigne vlast na ovaj način izbori se za vlast pohlepa pa ga navede i bori se bori i na kraju se izbori za vlast prije svega ako se na ovaj način izbori za vlast izostaće Allahova podrška izostaće Allahova podrška a bez Allahove podrške niko ništa ne može učiniti i niko ništa ne može odraditi kako treba niko ništa kaže poslanik sallahu alaihi wasallam u ovom hadisu koji smo citirali fe inneke un in u'titeha an mes'elatin vukilte ilaiha ako je budeš tražio i dobiješ vlast kad je budeš tražio bit ćeš oslanjen na nju znači nećete Allah subhanahu wa ta'ala uh, podržati. Drugi problem je izlaganje samog sebe, izlaganje fitni. Jer da nije na vlasti, ne bi imao toliko, tolika iskušenja i tolike fitne. A kad se izbori za mjesto i za vlast, onda je sebe izložio iskušenjima i fitni. Ukoliko, a posebno iskušenjima i fitni, u vjeri, da na račun vjere, strahuje da na račun, umjesto da strahuje da Allah subhanahu wa ta'ala strahuje od ljudi za svoju vlast. Je tako? To je odma na račun vjere. Da na račun vjere ugađa ljudima umjesto Allah subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Osim toga, čovjek kad dođe na vlast, Allah subhanahu wa ta'ala može učiniti da onda zaboravi na Allah subhanahu wa ta'ala i da onda čini zulom bez da osjeća bez da osjeća i da zaboravi da će za taj zulum kod Allah subhanahu wa ta'ala odgovarati. Zatim, onaj ko se izbori za vlast i dođe na vlast, on je time, umjesto da nosi i prti samo svoj teret, samo svoj teret, i da odgovara samo za svoja dijela, time uprtio mnogo više tereta i mnogo veću odgovornost. Znači, ljubav za vlašću ga je navjela da zaboravi na odgovornost. Da zaboravi na odgovornost. I time je uprtio veliko brene. A pogotovo onaj ko bude borio se za vlast, Allah subhanahu wa ta'ala mu neće pomoći da to breme iznese. I da ispuni svoju obavezu koju je preuzeo. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا, ألا ساء ما يزرون da bi nosili i da bi ponijeli svoj teret i svoje grijehe potpune na sudnji dan pred Allaha subhanahu wa ta'ala i grijehe svih onih koje su u zabludu odveli ružno li je ono što oni što oni nose ela sa ema jeziru ružni li su tovari oni koje su koje su uprtili osim toga kad se čovjek izbori za vlast i Allah subhanahu wa ta'ala ga iskuša i da mu vlast i da mu vlast on nije siguran da nakon toga neće loše završiti Jer nikad se ne zna šta čovjeka čeka. Kakva iskušenja. Jer sad izgleda da je lijepo biti nekakav presjednik. Jel' tako? Ali sutra može biti kobno. Sutra može biti kobno. Da se situacija promijeni pa da bude najopasnije za onoga koji je na čelu tih ljudi. Kaže Imam Zehebi, rahmatullahi alaihi, فكم من رجل نتق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه لرئاسة الدينية kaže koliko je onih koji progovore istinu koji progovore istinu i koliko je onih koji naređuju dobro a zabranjuju zlo pa Allah subhanahu wa ta'ala natovari na njih zbog toga što su progovorili istinu i naređivali dobro Allah subhanahu wa ta'ala natovari na njih onoga ko će ih ezijetit zašto? zbog ružnog kasta zbog ružnog nijeta zbog nijeta da na taj način znači kad je progovorio istinu i kad je tražio da se čini dobro, činio je to iz ljubavi za vlašću i prestižom. Činio je to iz ljubavi za vlašću i rijasetom. Ste razumili? Ako je to činio zbog toga, kaže imam je Dehebi, zbog tog njegovog ružnog nijeta, iako mu dijela svana izgledaju dobra, Allah subhanahu wa ta'ala mu da da zbog tih dijela na kraju iskusi teško iskušenje i teški azab da Allah subhanahu wa ta'ala mu natovari onoga ko će ga ezijetiti zbog toga što nije bio iskren onda kad je govorio istinu jer je imao drugi nijet i drugu želju sati i onda kad je nerađivo dobro a zabranjivo zlo zatim teška odgovornost ko dođe na vlast i dobije vlast i Allah subhanahu wa ta'ala iskuša vlašću, čeka ga teška odgovornost na subnji dan. Kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam Ma min amirin illa ju'ta bihi jauman qiyamati maglulan la jefukuhu illa l'adl au jubikuhu al-đur. Neće doći ni jedan emir, vladar, na sudnjem danu, a da ne bude doveden svezan. I neće ga i ne može ga osloboditi ništa drugo osim pravda. Ili će ga upropastiti nepravda. Znači pravedno njegovo vladanje ili nepravda. Ili nepravedno vladanje. Osim ovog Dakle, osim ove lične propasti za onoga ko boluje od želje za vlašću i prestižom, i osim ovih opasnosti po njega samog kao pojedinca, imamo opasnosti i za čitav džemat i čitavo društvo, jer se takve bolesti brzo šire. One se ne zadržavaju, one se brzo šire. I to je jako zanimljivo. I možete to pratiti. Kada ljudi primijete, primijete kod nekoga da, da se jagmi za vlast, onda i njima jednostavno spadne stid, nestane stida, da se i oni krenu, da i oni krenu istim stopama. Kažu, kad može on mogu, mogu i ja, i onda nastane jagma za vlast. A čim nastane jagma za vlast i borba, međusobno trvljenje, onda nastaje veliki, veliki fesad i veliki, veliki nered u čitavom džematu. U čitavom džematu. I mi vidimo da je jedan od uzroka uzroka stagniranja dave na nivou ummeta može biti i ovo može biti i ovo težnja za, za vlašću. Treba se zapitati šta je pravi uzrok da se ovakve bolesti šire i udavi i među dajama i onima koji davu prihvate i slijedi. Šta je uzrok? Ove bolesti se pojavljuju kod učenjaka, kod onih koji koji se posvete ibadetu, ibadetu kod muđahida, kod daija, pojavljuju se kod njih. Zbog čega? Kako? To su ljudi koji su dali veliki trud i sabur da ukrute svoje strasti. Da ne zapadaju u harame. Sve što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, oni su ostavili, jel tako? Ali je nefs tražila zamjenu za to. Ostavili su ove strasti koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio vidljivi, ali je nefs tražila zamjenu za to. I našla je zamjenu za to u nečemu drugom. U naslađivanju kroz prikazivanje dobrote, ibadeta, pokornosti, takvaluka. I našla je veću slast u nečemu drugom od slasti u upražnjavanju zabranjenih strasti. A to je slast da te ljudi gledaju sa poštovanjem, da te se na neki način dive, da te cijene, da te slušaju, ta slast je zamijenila kod njih onu slast koju imaju oni koji se odmeću za svojim strastima u zabranjene stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. I ovo je velika, velika šeitanska zamka. S jedne strane, čovjek uspije odbaciti alkohol, muziku, jel, uspije se ukrotiti, ali nije time borba sa šeitanom završena. Onda nefs traži nešto drugo. Jel, traži da se naslađuje nečim drugim. Pa ti prija kad komšije, ti komšiji nađeš da radi nešto što je haram. Pa ga upomeneš, upomeneš ga, nemoj bolan komšija, to je haram a on te kaže pa dobro znam ja da je to haram svaka čast tebi ali ne mogu ja tako i ti čim je on rekao svaka čast tebi i ukazao te poštovanje ja se teb divim ti si tu zadovoljan ha, elhamdulillah, dobro i ostaviš ga onako kako jest ne ideš dalje u kritikovanje on je tebi odma usta zatvorio. Čim je rekao svaka čast tebi, ja s tebi divim, ja ne znam, ti to dobro, ti to, ti to ozbiljno prihvatio, ti si dobar, ali ja ne mogu, ti, ha, odma zastaješ. E ta slast da ti ljudi odaju nekakvu počast i poštovanje zbog tvog vanjskog takvaluka i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, to je ta skrivena, skrivena zamka šeitanska i prvi korak za željom da preko svoje, svog ibadeta i pokornosti napraviš prestiž među ljudima i napraviš nekakvu nekak, izgrađuješ nekakav ugled ovo dunjalučki i da to želiš i na dunjalku već na neki način iskoristiti od pravih uzroka ovakvog stanja i da se ovako desi u insanu, da se on počne zadovoljavati time da ga ljudi fale i uzdižu, je zapravo slabost, prava slabost imana. Prava slabost imana i želja za onim, slaba želja za onim što je kada Allaha subhanahu wa ta'ala želja opet za nečim što je dunjalučko. A to je taj, to je ta vlast, i ugled. To je ta vlast i ugled. Dakle, to je plod, to je plod pokvarenih nijeta i uzimanje vjere kao puta za dunjalučki prestiž. Vjera je inače, jel, put ka približavanju Allahu subhanahu wa ta'ala i uzimanju visokog mjesta na ahiretu. Međutim, ovakvi i od ove oboljali bolesti ljudi uzmu vjeru za opet za prestiž na Dunjaluku, a ne za jagmu i za put ka visokim mjestu i položaju kod Allah subhanahu wa ta'ala na ahiretu. Zatim, ovdje možemo kao roditelji ovakve stvari sprečavati i prepoznavati kod svoje djece, odnosno naučiti se da ne pravimo greške koje proizvode takve bolesne osobe sa, željama, sa željom za vlašću. Prva stvar, negativno je da se previše dijete još dok je malo u ranim godinama previše fali. Pohvaljuje. Kad napravi kakav podvig, treba ga pohvaliti. Kad nauči neku suru, tamo, treba ga pohvaliti, ali ne previše ne pretirivati u tom, jer to onda proizvodi kod njega stalno želju da sa svakim činom koji on uradi da iza toga slijedi duga pohvala i uzdizanje. Navikava se, znači od malih nogu. To je jedna stvar. Druga stvar, treba se truditi da se kod djece otkrije sposobnost. Svako je od nas sposoban za nešto da se otkrije ta sposobnost, jer ako se ne otkrije i ne usmjeri na vrijeme, i ne usmjeri na vrijeme, onda će je dijete samo koristiti u pogrešnom pravcu. A to je u pravcu isticanja samog, samog sebe. To počinje u ranom i u ranom periodu. I isto tako gaflet, znači nemarnost roditelja prema djeci, da kad uoči kod djeteta, kod djeteta u poznijem periodu tu bolest i želju za vlašću i prestižom, kad uoči tu bolest, da je ne suzbijaju. Da je ne suzbijaju i ne liječe. Zatim, od razloga, znači, prvo je nedostatak u imanu i nijetu. Drugo, u odgoju u terbi. Treće, u pogrešnom svatanju. Mnogo je daja i ljudi ubijeđeno da se sve može postići u davi naravno i za vjeru preko vlasti i preko poziciji. I zato se sa tim izgovorom se bore za vlast. Kažu, kad mi dođemo na vlast, mi ćemo onda lahko rješavati probleme. To je pogrešno ubjeđenje nastalo iz nedovoljnog čitanja siri Allahovog poslanika sallahu alaihi wasallam i neozbiljnog zagledavanja i studiranja postupaka Allahovog poslanika sallahu alaihi wasallam i nesvatanja siri jer poslanik sallahu alaihi wasallam kad mu je bila ponuđena vlast ponuđena mu bila nije rekao eh tamam sad će uzeti vlast pa će onda sa pozicije vlasti krenuti sa poslaničkom misijom i davom ne Ne, nije to put. Znači, nedovoljno gledanje. Smatranje da se sa pozicije vlasti i moći i moći treba djelovati u davi je pogrešno svatanje. Pogrešno svatanje. I često služi onima koji se bore za vlast samo kao izgovor. Jer kad se izbore za vlast, onda neće moći ispuniti ono što su ono što su prije zagovarali ili zaboravi ili budu iskušani pa spriječe ili budu iskušani pa spriječe zatim vjerovanje nekih ljudi da je preuzimanje određenih mjesta odgovornosti ti nekakvih uloga da je to u tome ugled i samo gledaju to kroz tu stranu da je to ugled, šeref, je tako? Ljepota, milina, a zaboravljaju da je to odgovornost. Zaboravljaju da je to istovremeno odgovornost i da time preuzimaju ogromnu obavezu. Da time preuzimaju ogromnu obavezu ne pitajući se uopšte hoće li moći tu obavezu ispuniti, ispuniti do kraja. Zapravo, kad se preuzme vlast i preuzme obaveza, onda se često mora i vlastiti i metak, i vlastito vrijeme i trud i vlastiti rahatluk sve ostaviti radi rješavanja problema onih na čije čelo se stava. Radi rješavanja njihovih problema. I radi nošenja njihovog tereta. Jer nosiš sad i svoj i njihov i njihov teret. Na koji način ove stvari treba liječiti? objasnili smo dakle šta je ta bolest, šta su njeni uzroci, šta su njeni pokazatelji, kako se može prepoznati i gdje nastaje ta bolest na neki način, od čega da vidimo malo na koji način kad već neko primijeti ili mi kod nekoga primijetimo njegovo nastajanje i čežnju za vlašću, na koji način se to može liječiti i ispričavati. Svakako, svakako prva stvar je terbija i odgoj. Odgoj na teuhidu. Na teuhidu. Na čvrstom imanu Allaha subhanahu wa ta'ala. Na ihlasu. Da sve što se radi, radi se samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne prima ne prima dijela bez ihlasa. Da je ihlas jedan od osnovnih šartova da dijelo bude kod Allaha subhanahu wa ta'ala uopšte vrednovan i primljeno ihlas. Znači, odgoj na tome. Zatim, odgajanje, odgajanje samog sebe, a i ljudi oko sebe i džemata, na pokornošću. Na pokornošću. I lomljenju nefsa, da se ne da nefsu, da se prkosi i otme, nego da se učimo pokornosti da se stalno učimo pokornost, pokornosti i da svoju djecu učimo pokornosti od malih nogu. Da se nauče pokoravati, da budu pokorni. Zatim da budu zadovoljni u toj pokornosti sa mjestom na kojem su. Da budu zadovoljni. Kako god im mjesto pripadne, da budu sa tim zadovoljni. I da to ozbiljno prihvati. I ono mjesto koje im je pripalo među ljudima, da to ozbiljno prihvati kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem u hadisu ti tuba li abdin ehada bi anani ferasihi fi sabiri Allahi eš'ase ra'sahu mugabbaratun kadamahu blago robu koji je uzeo za uzde svoga konja na Allahovom putu raščupala mu se kosa njegove noge su prašnjave in kana fil hirase kana fil hirase ako bude na prvoj liniji, on je na prvoj liniji. Ko bude na straži, on je na straži. Čuva stražu. On kane fisaha, kane fisaha. A ako ga postaviš u pozadinu, da poji deve i konje, on poji deve i konje. On poji deve i konje. In iste dene la ju den lehu a kad dođe i pokuca negdje traži izuna da uđe ne daje mu se izun odbije se, vrati se sa vrata gdje god pokuca vrati ga va in šefa lem ju šefa lehu a ako se za nekog zauzima ne bude njegovo zauzimanje prihvaćeno znači to je neki anonimus nepoznat insan tu je živi među muslimanima ali oni ga ne primjećuju ali gdje god ga stavi on odrađuje svoj poziv nije od onih čiji se šefati za uzimanje prihvata kojima se vrata širom otvora i gdje god pokucaju nije od, od takvih ali svaki svoj zadatak pokorno izvršava i ozbiljno ga shvata. Bilo da je na prvoj liniji da se bori, bilo da ga pošalju da poji konje i deve. Znači ne kaže nikad ga šalju na prvu liniju, u prve redove ne kaže što baš mene, a isto tako kad ga šalju u zadnje redove, ne kaže to je za mene poniženje, ja hoću u prvi red. Ne, gdje god mu kaže on ide. I uvijek se i uvijek se pokorava. Kaže poslanik sallahu alijev selem za ovakvog tubalehu, blago njemu. Blago njemu. Zatim, ova bolest se može liječiti i držanjem, čvrstim držanjem šerijetskih pravila u izboru rukovodstva emira i tako dalje i postavljanju vlasti, šerijetske vlasti. Držanje šerijetske pravila i da se ne daje onome koje traži. Zatim se mora stalno objašnjavati da nije džahiz da se vlast traži, jer je poslanik sallaha rejev sallam to zabranio. Zatim se mora objašnjavati i otkrivati kakve su kobne posljedice ako se vlast traži i dobije nakon traženja. Kakva iskušenja nakon toga mogu uslijediti i kako Allah subhanahu wa ta'ala može iskušati čovjeka da nakon što je se borio za vlast, da bi preko vlasti pomogao davu, kad dođe na vlast, Allah ga subhanahu wa ta'ala iskuša i on bude jedna od osnovnih smetnja na putu davi. I mi imamo dosta primjera za to. Ima ljudi koji se borili za vlast u vjeri, da bi preko vlasti pomogli davu i širenje vjere. Kad su došli na vlast, postali su glavna kočnica i kamen spoticanja u širenju dave i vjere. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava kako hoće i on sve može. Zatim, treba kod onoga kod kog se primijeti želja i nastojanje za vlašću, treba mu to otvoreno reći i upozoriti ga na to. Bez, bez ružnog mišljenja o njemu uz zadržavanje pozitivnog mišljenja o njemu reći mu to nasihat mu dati upozoriti ga da to nije dozvoljeno kao što je poslanik sallaha alaihi vselam upozorio neke od ashaba kao što je upozorio Ebu Zerra radijallahu anhu pa mu je rekao la te, te emuranne ithnejni Ebu Zeru rekao nemoj da budeš emir dvojice. A kamo li više? Ni pošto ne budi emir ni dvojice. Ni dvojice. Vala tavallajanne malal jetim. I ni pošto nemoj da nadgledaš da bude da ti daju da nadgledaš i metak jetima. tima da vodiš računa o imecima i jetima. Poslanik sallahu alaihi vselem mu je otvoreno to rekao. A to nije uopšte, to ne umanjuje kadr i vrijednost Ebu Zerra radijallahu anhu. Ste razumili, braći? Dobro. Zatim, e, upozoravanja i na dunjalučke kobne posljedice onoga ko se bude borio za vlast isto tako kobne posljedice na ahiretu kaže Allah subhanahu wa ta'ala ma min abdin yastarihi Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nushihi lam yajid raihat al-janna nikoga Allah subhanahu wa ta'ala neće dat da vlada muslimanima pa da to ne sprovede kako treba i ne da sve od sebe da tu vlast savjesno sprovede, bude pravedan u njoj, a da neće osjetiti miris dženeta. Neće osjetiti ni miris dženeta. Čak ni miris dženeta. Ma min emirin aširatin illa ju'ta bihi jevmel qijameti maglunan la jefukuhu illa l'adlu wala ju au ju el džur. Neće ni jedan vladar nekog plemena biti doveden na sudnji dan osim svezan pa će ga i ništa ga neće moći osloboditi ti veza osim njegova pravda ili će ga upropastiti njegova nepravda. Zatim treba se ugledati na ashave i predhodnike. Na ashave i predhodnike. Gledajte primjer Ebu Bekra. Koliko je se on otimo koliko je se on otimo i bježe od vlasti. Nije je traži. Nije je traži nego je Omer radijallahu anhu skočio i prvo mu dao prisegu. Je tako? Da bi se prekinula time fitna. Kad je on ustao i predložio Omera, Omer je njemu dao prisegu. Vidimo kako su oni natjecali ko će se izvući da ga ne zatekne to iskušenje. Zatim drugi ashabi, vidjet ćemo i imami imam Ebu Hanife bio u zatvor zato što nije htio da bude kadija. Neće da bude kadija. U zatvor. Ide u zatvor, neće da bude kadija. U tom vremenu smatro je da je velika fitna za njega to da neće moći biti pravedan. I moj neće moći dat pravo koje treba da da i nije htio da prihvati. I tako dalje. Znači, te prethodne generacije u tom smislu nam trebaju da budu uzor i da tražimo ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu zadovoljstvo jer Allah subhanahu wa ta'ala onima koji traže njegovo zadovoljstvo inna ladina amanu wa aminu salihate se jeđa Allahu rahmanu lahum udda zaista oni koji traže Allahovo za vjeru i učine dobra djela Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti milostivi će dati da budu omiljeni i voljeni među ljudima A s druge strane, ko bude tražio ljubav ljudi, neće je postići. Izgubit će ljubav Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ Niko, u hadisu stoji, niko se neće radi Allaha subhanahu wa ta'ala dakle biti skroman iskrušena da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće uzdići inna Allaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya Allah subhanahu wa ta'ala voli roba koji je bogobojazan, bogat i skriven. Bogobojazan, bogat i skriven. Nije popularan i poznat. Skriven. Znači, ove stvari se ne mogu postići nikako drugačije osim osim bogoboj, pravom iskrenom bogobojažnošću i pokornošću prema Allahu subhanahu prema Allahu subhanahu wa ta'ala ovdje treba spomenuti da ne bi neko shvatio da se vlast ne smije ni pošto preuzeti i učiniti i da nikad ništa ne smiješ učiniti od svojih postupaka što će te dovesti u situaciju da budeš poznat imaju rijetke situacije kad, vidi, kad vidimo da će čitav džemat pogriješiti. Kad vidimo da će čitav džemat pogriješiti i niko tu grešku ne vidi i niko ne upozorava na nju, a mi je vidimo, tad nam postaje vađib da progovorimo. Tad nam postaje vađib da progovorimo. Kad vidimo da će svi pogriješiti. Tad nam postaje vađib da progovorimo bez obzira hoće li poslije toga to dovesti do toga da mi postanemo poznati i popularni ili će nam to ili će nas to dovesti u situaciju da nas ljudi stave i zaberu pred sebe i tako dalje bez obzira na sve to tad nam postaje vađib da progovorimo kad vidimo da će svi pogriješiti ili kad vidimo da će svi ostaviti nešto što im je obaveza onda moramo onda moramo pozvati ljude da ispune tu svoju obavezu da ispune tu svoju obavezu. Draga moja braćo, obzirom da se blizi, bliži jacija namaz, ostaje nam samo još da napomenemo da su ljudi, da je Allah subhanahu wa ta'ala ljude različitim stvorio i podijelio svoje blagodati među ljudima. Nije svima isto dao, nije svima iste blagodati dao istu vrstu blagodati. Neko ima sposobnost za ovo, neko za ono. Neko je dobar učenjak, ali ne zna biti presjednik. Neko bolje može rukovoditi i raspoređivati obaveze i poslove među ljudima, ali nije sklon učenju i ne može biti alim i učenjak i tako dalje. Kako Allah, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْكَ بَعْدٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala vas je učinio da se na zemlji nasljeđujete. Učinio vas je nasljednicima na zemlji, halifama na zemlji. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْكَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ I dao je i uzdigo je jedne nad drugim u određenim stepenima. i jedne dru, nad drugim uzdiže. Li jebluvekum fima atakum, da bi vas iskušao u onome što vam je dao. Nekome je dao imetak, iskušenje. Nekome je dao il, iskušenje. Nekome je dao snagu, mišiće, iskušenje. I tako dalje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala vas je učinio halifama na zemlji i uzdigo jedne nad drugim da bi vas iskušao u onome što vam je dao. Inna Allahe sariju alaiqabi wa inna Allahe lagafuru rahim. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala brzo kažnjava i zaista je on prašta i milostivije. I zaista on prašta i milostivije. Na kraju, traga braću, nasihat, znači, svima nama da se pripitamo da kroz ove pokazatelje pogledamo sebe pogledamo sebe, da vidimo i sami sebe kažemo, kao što je poslanik sallahu alaihi wasallam rekao Ebu Zervu radijallahu anhu, kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, ja Ebu Zerv, inni uhibbuke. Kaže, Allah poslanik sallahu alaihi wasallam, o Ebu Zerv, ja te volim, inni arake daifa, i vidim te da si slab, slab si, ima određene slabosti. Wa inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi i ja želim tebi ono što želim sebi. Nasihat, pravi nasihat. O Ebu Zer, vidim te da si slab. I ja volim tebi ono što volim i sebi. Znači sve ga pripremio da bi mu na kraju rekao što mu želi reći. Vidim da si slab, a želim ti ono što želim i sebi. Ono što želim i sebi. I onda kaže, La la emmeranna ala ithnik nemoj nikad da budeš vođa ili emir dvojci nemoj da budeš emir dvojci wala tawalla yanna mala yatim i nemoj ni pošto da budeš veli da preuzimaš odgovornost za imetak za imetak jetima ovo svakako nimalo ne umanjuje ne umanjuje vrijednost Ebu Zerra radijallahu anhu jer je Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam prepoznao u njem da je on slab za to i zato mu je dao nasihat da ne preuzima to a nekim drugim ashabima je dao nasihat za nešto, za nešto drugo što je, u čemu je bila za njih određena opasnost i slabost molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaš sabur i strpljenje da ovo naše sjelo i ovaj zikr stavi na vagu naših dobrih dijela da to ugledamo na sudnjem danu kad nam naša dobra dijela budu najpotrebnija molim ga subhanahu wa ta'ala da očisti naše nijete da nas učini od onih koji kojima će opomena i napomena i međusobno savjetovanje koristiti molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći muđahide bilo gdje da se nalazi da ubrza sa svojom pomoću da nam da vidimo odraz njegove moći na koži i leđima naših neprijatelja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše dušmane zaposli sobom. Da da da budu sami sobom zapušteni. Kao što vidimo da su često sve češće sobom zapušteni i ovo je radost za vjernike ja? da malo sa iz njihovih prsa koliko bilo koliko bilo da im se ublaži bol i patnja koju nosi ovaj, ovo vrijeme do ezana promijenite abdes postavite pitanja zikrte Bujro. Jusuf a.s. Dakle, mi smo rekli da je situacija kad se vidi da, da će biti šteta i niko neće moći je zaustaviti ako mi ne preduzmemo ništa, da onda nam je obaveza da preduzmemo. Jusuf a.s. kad je usnio san i vidio da će doći suša, nije on usnio san, nego kad je vladar Egipta usnio san, i kad je vidio da će biti E, dakle veliki problem sa imetcima on nije tražio vlast nije tražio vlast nego je tražio da ga postavi da raspoređuje šta jer im je objasnio san imaćete ćete sedam rodnih godina i da sve slažete ostavljate osim malo što posijete i pojedete jel tako pa sedam gladnih znači da sve ostavljate čuvate osim onoga što pojedete jel tako E, onda je Jusuf, ali je selam, obzirom da je bio, da tako kažem, povjerljiv i poznata mu ta stvar tražio, da se njemu povjeri to raspoređivanje, kad je vidio da bi, kad ako u gladnim godinama usjevi i metak dospije u ruke pokvarenih ljudi, da će mnogi ljudi umrijeti od glad. Ste razumeli? Samo iz tog razloga je tražio vladara da ga postavi da on umjereno raspoređuje. I kad je umjereno raspoređivo, niko, preživjeli su sušu, niko nije osjetio veliku tegovu, jel tako? A da je bilo u rukama pokvareni i nepovjerljivih, šta bi bilo? Bilo bi skrivanja, čekanja te suši, podizanja cijena i tako dalje. Bilo bi velikog nereda. Jeste razumeli? Jer je glad situacija kad nastaje velika iskušenja i veliki nered i kad je zabranjen u šerijatu inače prehrambene proizvode sklanjati sa pijace i iz trgovina i čekati glad. Znači svaku drugu robu možeš zadržati i čekat da poskupi da bi je prodavao, osim prehrane. U šerijatu je to zabranjeno. Da prehrambene proizvode skladištiš i da čekaš da poskupi. Ne, ako imaš moraš prodavati. Suleiman a.s. je već imao vlast, imao je vlast, ali Allah subhanahu wa ta'ala molio da nikome više ne da takvu vlast. Daj meni vlast i mulk, carstvo koje nikom, niko više neće imati. Bujro. Znate da je poslanik sallahu alaihi sallam isto tako bilo mu ponuđenje i postavljeno pitanje. Hoće li biti poslanik vladar ili poslanik apt, rob? Hoće li biti poslanik melik, kralj ili rob? Pa je rekao da će biti poslanik rob. Dalje. Da. I dova koja se prenosi وَجَعَلْنَا lil muttaqine imama i učini nas muttaqinima bogobojaznima vođom ne misli se vođom u smislu vlasti nego uzorom da budemo primjer za bogobojazne to je dova za sebe a ne dova za vlast ti se doviš ti tom dovom moliš Allaha subhanahu wa ta'ala da te učini znači da ti da da toliko budeš bogobojazan da budeš primjer uh, za kojim će se povoditi, da budeš imam za kojim će se bo, bo, povoditi ostali bogobojazni. Ste razumeli? Ili da u bogobojaznosti napraviš prestiž, da te ljudi u toj bogobojaznosti slijede, pa da onda i njihovu nagradu imaš. Znači, ovo nije molba za dunjaluk, nego molba za ahiret. Bujno. Ako sam sebe predlaže, jeste. Spada u to. Ali ako ga džemat prisili na to i ponude mu i e, budu ustrajeni u tome da on to prihvati i, i ukaže mu povjerenje, a on sam osjeti, osjeti da ima povjerenje ljudi i da ukoliko on odbije da se neće moći složiti oko nekoga drugog da će onda nasad Rasulo neki fesad veći, onda će prihvatiti. Onda mu je obaveza da prihvati. Jer i Ebu Bekr, radijallahu anhu, je prihvatio kad je vidio, pobojio se, da će nastati rasul Neće se moći složiti oko nekog drugog. Ste razumeli? Ali da sam sebe predloži, to ne dolazi u obzir je Ođe ako rekel. Ovdje, dakle, ako se radi o nekakvoj šuri, koja je šura, ali u samoj toj šuri se ne drže, ne poštoje Allahovi propis. Da li učestovati sad u tome ili ne? Kaže, uh, Osman, Allahu anhu, kad mi je došao jedan od ashaba, i kaže, ovi sad što se okupili ovdje i bore se protiv tebe, Hoće da tu ubiju. Hoće da ubiju Osmana radi anhu. Fesad čini u Medini. Kaže, oni sad su imami tam, predvode namaz u džami. Kaže Osman radijallahu Allahu anhu. I da ahsana nasu fa ahsinu ma'u. Kad ljudi nešto dobro rade, učestvujte u tom dobro sa njima. Ste razumeli? Nemojte sad sa njima učestvovati i poslije namaza opet doći napadat na mene. Ste razumeli? Znači, ukoliko se osjeti da određeni znači zahtjevi, određeni, e, kako bismo rekli, inicijative, da mogu proći preko takve šure, treba to pogurati ali ne učestvovati ni u čemu od, od njihovih odluka koje nisu u skladu sa šarijetom. Biti uvijek protiv toga. I time se skida odgovornost, lična. Time se skida lična odgovornost. Jeste razumeli? Znači, odluka da u toj šuri sjedi žena, ti moraš biti protiv toga. I otvoreno to reći. Ukoliko oni ustraju u tome, to je njihovo Znači, e, potrebno je ako vidite, ako vidite da niko drugi pozitivne, znači inicijative, zahtjeve, neće proturat preko te šure, onda morate biti tu. Kad se raspravlja o tim bitnim stvarima za koje se vi zalažete. Kad se raspravlja o nekim drugorazvednim stvarima, ne morate pristupati. Ne, ne smijete pristupati. Ali kad osjetite, ako vi ne odete i ne, ne date svoj glas i, i zahtjev taj ne pogurate da o tom se neće ni raspravljati onda morate otići jer se tam, tu kroz to brani interes muslimana je tako ili nije znači u svemu braću osnovno pravilo da se u svemu gleda kad se postavljaju pitanja kad tražiš odgovor gledaju se mesalih i mefasid znači koristi i štete ne lične nego šerijatske koristi štete za islam i muslimane šta je veća korist ili šteta ukoliko mi ne odemo tamo i ne pokušamo popraviti situaciju za kratko vrijeme će još više žena biti u toj šuri možda ili tako, na primjer to je nekakvo vaganje Allah najbolje zna da se podijeli nekakve obaveze. Allah najbolje zna. Ako se vidi, recimo, da će, da će u toj situaciji onaj ko zagovara bidat i ko poziva bidatu, njemu biti otvorena vrata. Da on preuzme davu i da bude ovlašten za davu. A vidiš ti da, da imaš priliku i onda uz nijet, iskren nijet da je to radi Allaha subhanahu wa ta'ala a ne radi dunjalučkog prestiža znači uz dugo preispitivanje i čišćenje nijeta da je tad dozvoljeno jer je to ona situacija kad je Jusuf vidio da će propasti meci pa rekao postavi mene za, da ja vodim račune o imecu Jusuf alaihissalam tako tad Allah najbolje zna dozvoljeno da kažeš ja bi mogao preuzeti obavezu što se tiče dahve. Jel? Da bi zatvorio vrata prvo bidatima, a otvorio vrata otvorio vrata dajama koji, koji su na pravcu ehl sunata vol džamaata. Allah najbolje zna. Znači, ove odgovore ne možete ponijeti kao konačnu fetvu za koju se možete pozvat više kao savjet a vi opet najbolje poznajete svoju situaciju mada sam ja pokušao da dam sve od sebe da se ogradim znači uz preispitivanje nijeta uz da procijeniš da vidiš da će ovaj dava biti batil da će biti poziva ubidati i ovo i sve ostalo onda da, da pokušaš to preuzeti sam bez obzira. Jer ako on ne prisustuje tu, onda će ona još više prijedloga imati. Razumijete? Jer je veliko pitanje u davi koje mi ne možemo da shvatimo. Naprimjer, postavlja se pitanje da li učestvovati u medijima. Evo recimo u čafirskim medijima. Kad bi sad nama ponudili jednu emisiju, sedmično ili mjesečno, da li da učestvujemo ili ne? Mnogi kažu ne, sa njima ovo, ono, ti se moraš sa zlom takmičiti i gurati. Ako se ne guraš, onda će zlo sve više vladati. Ako ti dođeš sat vremena u mjesecu, to je odmah sat vremena manje muzike, manje batila, manje zla. A ti promovišeš dobro. Ste razumeli? Tako isto u takvim situacijama, znači gdje, gdje se radi o interesima muslimana, oni će i takve institucije i takve šure će još dublje u dalalet otići bez našeg prisutva onda a nudi nam se i možemo biti tamo prisutni da trebamo biti tamo prisutni i boriti se znači ne kad odemo tamo biti sad zadovoljni e i mi smo sad u šuri manijare što nam je lijepo nego kad ode se tamo da se tamo bori za istinu da se što više neistina neistini su prostavi Allah najbolje znao čak i ako je neispravna, čak i ako je neispravna, i ako će to biti šura koja, će, preko koje će važne odluke ići, mi ne, znači sa nijetom da se, da se borimo za, za Allahu vjeru, ne iz borbe za tu vlast i da se mi borimo, nego jednostavno nudi nam se, imamo priliku da, da učestvujemo u tome, trebamo učestvovati. Jer se to ne smatra od onog pokuđenog rijaseta i borbe za vlast radi Dunjaluka i prestiža među ljudima, jer mi tu ne nemamo nikakvog prestiža, samo ćemo otići preuzeti obavez. Ste razumeli? Ali, ali gledanje tu ženu i sve to... To su određeni, eh, znači, eh, određeni, da tako kažem, mahzurat, zabrane šerijatske, koje ti u, u ovakvoj situaciji u jesi ovdje na zapadu i u takvoj kako, kakvu ste vi sad predočili kod vas, uz znači bogobojaznost i gledanje u svoje srce kako to utiče na tebe i da li si sam došao u opasnost i da li je to sad za tebe postala fitna Allah najbolje zna traženje stikvara i oprosta stalno jer vi smo ovde iskušani time bez obzira sjedili u toj šuri ili ne Allah najbolje zna